Allez-y. Non, une seconde, une seconde, je compte. Alors, 3, 4. Mesdames et messieurs, bonsoir. Euh, nous accueillons aujourd'hui Tankout à écoute et bienvenue au bistrot français. <laughs> Nous vous servirons ce soir une entrée euh, en crudité et puis nous cuisinerons notre invité. Pour des raisons que, que vous pourrez comprendre, nous vous resservirons ce soir un dessert que nous avions enregistré avec eh, la venue de Jules qui venait de Charlie Hebdo et auquel eh, nous envoyons toute notre amitié. Baylar bayanlar Fransız lokantasına hoş geldiniz. Bu akşam menümüzde öncelikle bostanlardan oluşan bir yeşillik sunacağız size giriş yemeği olarak. Arkasından konuğumuz Tankut Aykut'la beraber yemek sohbetini yapacağız. Onun arkasından da e, hepinizin bildiği sebeplerden geçtiğimiz haftalarda konu kaldığımız Charlie Hebdo'nun çizerlerinden Jül'le beraber yaptığımız röportajda ki tatlı kısmını kullanacağız. O bölümde Marie ile beraber Jül birlikte İstanbul'u İstanbul'u konu alan çizgi romanlardan söz ediyorlardı. Dolayısıyla bu vesileyle bir kez daha Charlie Hebdo'ya dostluğumuzu göndermeye çalışacağız. Merci Gökşen. Bonsoir Tante Kuta Ekut. Bonsoir. Bonsoir Gökşen. <laughs> Alors, Notre invité aujourd'hui euh, nous vient encore d'une galerie. Et comme euh, nous avons déjà fait un tour des galeries d'Istanbul, je vous propose de sortir des murs pour se retrouver dans les jardins de Yedikule. Juste euh, au niveau des murailles se trouvent en effet des maraîchers, les bostans, où se perpétue une tradition agricole millénaire. Longtemps, la ville d'Istanbul était en effet auto-alimentée et euh, ainsi, vous avez peut-être déjà mangé de la laitue de Yedikoulé euh, ou du concombre de Langa. Depuis plusieurs générations, des migrants venus de mer Noire ont continué à perpétuer cette culture selon la tradition héritée des grands maîtres jardiniers grecs et arméniens. Aujourd'hui, les bostons sont des endroits rares et menacés qui témoignent pourtant de la diversité des usages de la ville et qui se trouve menacée par des logiques e, euh, utilitaristes. Evet, teşekkürler Adrian bu girişimi için. Giriş de kısaca aslında daha önce biz e, bunu Tankut için açıklayalım. Daha <laughs> önceki bir başka giriş konuşmamızda biz aslında kısaca e, İstanbul'daki galerilerden söz etmiştik. Bu sefer Adrian biraz galerilerden çıkalım, yeşilliklere doğru gidelim diyerek bostanları konu alan bir giriş yaptı bize. Eskiden İstanbul kendi kendini beslediği zamanlarda e, çok sayıda Ermeni ve Rum bahçıvanın sorumluluğunu üstlendiği bostan vardı İstanbul'un çevresinde. Bu bostanların bir kısmı hala hayatta ama e, kullanımcı sebeplerle ve şehrin genişlemesinin tehdidi altındalar. Dolayısıyla bu sefer her ne kadar galeyelerden söz edeceksek de hava güzelleştiği bir zaman herkesi dışarı çıkıp aslında bostanları ziyaret etmeye davet ediyoruz. Bu vesileyle de tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, şimdi kısaca senden kendini tanıtmanı isteyelim hı istersen. Onun hı arkasından çünkü açık radyo dinleyicileri aslında seni <laughs> biliyorlar. eskiden <laughs> eskiden beri dinleyenler seni hı biliyorlar. Ee, o vesileyle e, sohbetimize başlamış olalım. Pekala çok teşekkürler çağırdığınız için. Ee, hem de yani böyle e, hadi burayı kesebiliriz. Tamam. Çok teşekkürler çağırdığınız için. Ee, hem de böyle güzel bir takdimle de e, sohbeti başlattığınız için çok teşekkür. Hmm, Açık Radyo'da da evet yani bir buçuk yıl program yapmıştım ama 2007-2008'di. Bir altı ay kadar evvel güncelleme programına konuk olmuştum. E, o yüzden böyle buraya tekrar tekrar gelmek çok keyifli, çok tatlı. E, hem de böyle aynı e, iskemlede oturup farklı sohbetler yapmak da böyle insan içinde oldukça e, böyle tatlı bir şey, e, muhakeme sebebi oluyor. E, Tankut Aykut e, Galata'da bu stüdyoya oldukça yakın bir yerde. E, ee, Lüleci Hendek Caddesi'nde değil Büyük Hendek Caddesi'nde e, ufak bir Güncel Sanat Galerisi'nin e, e, ortaklarından biriyim. E, daha bir yıl oldu galeriyi açalı. E, herhalde yani İstanbul'daki e, bizim e, türümüzdeki güncel sanat galerilerinin en genciyiz. E, ve sizle de galeri sebebiyle kesişti yollarımız. Mm. Alors, euh, qui demandait pour, euh, pour les amis qui écoutent Hachik Radio depuis longtemps, on connaît déjà euh, de Tankut à écoute. Et euh, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, on aurait aimé avoir une petite présentation. Alors, de a, a, une galerie qu'il a ouverte il y a un an dans la rue de Buyukandek. Et euh, il se trouve que c'est une des, des, plus récentes galeries d'art contemporain sur Istanbul. En 2007-2008, il avait fait un programme sur Hachik Radio. Et euh, donc aujourd'hui, il est de retour pour euh, nous parler un peu de sa galerie. Mmh. Benim, ben aslında oradan başlamak istiyorum galeriyle ilgili. Ee, sana ilk sorduğum soru da oydu içerideyken. <laughs> bir insan nasıl yani bir <laughs> insan türüne ait bir canlı nasıl bir anda galeri açmaya karar verebilir? Bir, hani galeri işine nasıl girer bir insan? Mutlaka çok erken yaşlarda başka galerici e, örnekleri görüp onlara e, özenerek ileride galerici olacağım deyip galerici olanlar da vardır. Ama muhtemelen çoğunluk kendisini galerici buluyorduk. Ee, yani bir şey işte bir başka şey sebep oluyor ve ardından da e, en güzel ve geçerli senaryo galericilikmiş gibi oluyor. Benimkinde de öyle oldu. Ben kendime daha çok akademisyenlik yakıştırıyorum. Ee, oldukça da e, yani iyi bir öğrenci ve sonra da ardından e, mütevazı akademisyenlik geçmişimde kendimce başarılıydım. Fakat herhalde bir çeşit macera perestlik, biraz yaramazlık, e, biraz işte piyasadaki bilginin başka hiçbir yerde elde edilemeyeceğine dair bir kanaat e, beni işte galericilik denen oldukça e, zorlu mesleği gözüme kestirmeme sebep oldu. Dışarıdan oldukça zorlu görünüyor. Gerçekten Hı -hı. o kadar zorlu mu peki? İçeriden daha zorlu. <laughs> dışarıdan görünen daha zor. yok, yok dışarı, Biz, içeriden anladım. görünen daha da zor yani. Evet. Biz gidip o zaman bakıp <laughs> çıkmakla yani, evet, <laughs> evet. Ee, çok daha hafifini yapıyoruz senin katlandığın. Donc, euh, si on commence par le début, euh, Gakshan veut se poser la question de savoir comment est-ce qu'un être humain finit par ouvrir une galerie. Euh, c'est vrai que, vu de l'extérieur, c'est quelque chose qui paraît dur. Tant de Tantkout nous rassure et nous dit que de l'intérieur, c'est encore pire. Et finalement, il pense que la plupart des gens euh, ne, n'ont pas un rêve de devenir galériste en fait. c'est, c'est doit être très rare de trouver des gens qui ont ce but et qui euh, petit à petit le deviennent. C'est plutôt euh, la force des choses qui pousse les gens petit à petit, pour peu qu'ils aient un peu l'esprit d'aventure, à, devenir galériste. Et voilà, c'est, c'est simplement ça qui nous a répondu. Bir başka sorum da aslında benim e, biz birkaç hafta önce de iki tane ressamı konuk aldık. Onlarla konuştuğumuzda şeyi söylüyorlar. Yani İstanbul'da bir sanatçı olarak bu geziden sonra biz hani sanatın sokağa çıkmasından çok mutlu olduk ve umutlandık aslında. Ama e, tam da umduğumuz gibi olmadı işler. Dolayısıyla bir sanatçı şu an İstanbul'da bir galeriyle çalışmıyorsa hı hı. çok zor hayatta kalabiliyor hı hı. diyorlardı. Peki bir galeri İstanbul'da nasıl hayatta kalabiliyor? Ha. <laughs> <laughs> ee sanatçıyla çalışmazsa kalamıyor. onu, onu tahmin edebiliyoruz da. Tabii ki şartlar oldukça zor. Ee, hepimiz için, sanatçılar için de, galericiler için de. E, tabii ki daha geniş imkanlara sahip bir takım galeriler var. Ya da e, finansal kuvvetlerini sanatın dışından e, alan galeriler var. Onların hayatta kalmasının şartları tabii ki e, bu sektörün dışında. E, fakat bizimki gibi modellerde evet zaten hayatta kalmak oldukça zor. Fakat e, birincisi dünyanın neresinde olursa olsun galericilik biraz zor bir iş. E, keza sanat kariyeriyle hayatta kalmak da yine dünyanın neresinde olursa olsun zor bir iş. E, ve evet e, Türkiye'de belki biraz daha zor. Ama e, yine de İstanbul'un kendine mahsus şartları yani olumlu şartları ve imkanları da var. E, Örneğin? E, birincisi tabii ki yaratıcılığı fevkalade teşvik eden bir yer. E, ne olursa olsun. E, oldukça ilham verici bir şehir. E, ikincisi de genç bir e, nüfus var ve onlar e, en azından meraklı. E, belki hepsi alıcı olamıyor ama, müşteri olamıyor ama e, her halükarda sanata da bir merak e, var. Fakat e, buraya mahsus evet bir takım e, zorluklar da var. O da e, sanat alımının bir geleneğinin olmaması sanat üretiminin ve sanat takdirinin belki bir yerleşmiş bir geleneği var ama e, alımın bir geleneği yok. Ama bu da e, yine e, burada yani diyelim Türkiye'de de İstanbul'da her neyse e, birçok meslek için geçerli bir zorluk ee, Yani bazı geleneklerden yoksunuz. Ee, o yüzden de bir takım kurumlardan yoksunuz. Bir takım e, güvenlik e, ağlarından yoksunuz. Bir takım ee, desteklerden. takım desteklerden yoksunuz. fevkalade yoksunuz. fakat işte ne yapalım ya onunla da boğuşuyoruz yani o da işin bir parçası. Alors, il y a quelques semaines, on avait reçu euh, un couple d'artistes qui nous disait que c'était impossible à Istanbul de survivre euh, sans euh, un galeriste. Euh, Et euh, aujourd'hui, on aimerait se, poser la question comment est-ce qu'un galeriste survit à Istanbul Alors, Tandkout nous dit qu'effectivement, c'est difficile euh, pour tout le monde, en fait, euh, pour les galeristes comme pour les artistes. Et il y a tout type de galeries, de grosses galeries qui, tournent toutes seules avec, avec de gros budgets, des galeries dont les, propriétaires font aussi des jobs alimentaires pour, pour pouvoir, pour pouvoir euh, subvenir à leurs besoins. Et puis entre les deux, donc des galeries euh, comme, la sienne, de petites galeries qui ont besoin de faire des efforts. Et effectivement, à ce moment-là, c'est assez, assez difficile. Euh, à Istanbul, il y a, des avantages et des inconvénients. Alors les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas une culture véritablement d'achat d'œuvres d'art. Les gens ne dépensent pas beaucoup d'argent. Euh, dans l'achat d'œuvres d'art et du coup ça, ça, crée un manque un petit peu de réseau, de subventions qui, euh, qui favorisent l'émergence d'une culture artistique. Et d'un autre côté, les, les avantages, c'est que Istanbul a une population qui est jeune, qui est curieuse, et que finalement, euh, cette culture de, l'achat d'œuvres d'art, de, production artistique, elle est en train de, de se créer aujourd'hui, et c'est plutôt positif. Oui. <laughs> Ee, az önce aslında sen İstanbul'daki bu yaratıcılıktan söz ederken onu sormak istiyordum. Şimdiye kadar bildiğim kadarıyla daha ziyade İstanbullu e, sanatçılara ev sahipliği yaptı galeri. Galerinin adını burada bir kere daha verelim istersen ve yerini de bu vesileyle. Aa, pekala çok Ee, dolayısıyla galeri hep İstanbullulara ev sahipliği yaptı. Peki yabancı yani bizim radyonun dinleyicilerinin bir kısmında yabancı olduğunu düşünürsek e, yabancılara da ev sahipliği yapacağı gün geliyor mu ya da... <laughs> e, pekala galeri Galata'da kuleye çok yakın bir yerde e, Büyükendek Caddesi üzerinde yani e, kule ile e, Neve Shalom Sinagogu arasında neredeyse tam olarak. E, ismi de Öktem Aykut. öktemaykut.com bizim arşivimizin oldukça e, yani iyi şartlarda izlenebilir olduğu web sitemiz. Evet hep İstanbul sanatçılarla çalıştık. E, galeri ilk kurarken de ve bir model geliştirirken de e, buna sadık kalma kararımız vardı. Bunun da sebebi galeri e, ciliğin biraz intim bir iş oluşu, e, bir takım yine intim ilişkiler ağları üzerinden yürümesi ve e, buraya dair bir şeyi eğer ki e, yetiştirmeyecekse sadece burada bulunan bir şeye e, yaslamayacaksa sırtını e, o zaman da bütün o intim e, havasını e, kaçıracağımızı düşündüğümüz için e, başından itibaren biraz hep buraya sadık kalma niyetimiz vardı. Hala da var. E, bir de yani ben hani İstanbul'u ya da burayı ya da buralılığı biraz seviyorum. Ee, İstanbul ve Türkiye e, işte yaşaması çok zor bir yer. Bir sürü belalı tarafı var yani çoğumuz buraya sevgi nefret ilişkisiyle bağlıyız ve birçok açıdan da yani bir çeşit bataklık yani. E, fakat bir şekilde de bu bataklıkta yetişen bir güzellik var e, ve böyle bir kuşaktan kuşağa aktarılan bir güzellik ve bu da dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Çünkü e, çok zor şartlarda yetişen bir güzellik. Yani e, işte Said Faik, Cihat Burak vesaire e, edebiyatta da, müzikte de, e, görsel sanatlarda böyle çok da fazla isim vermek istemiyorum. Çünkü o zaman birazcık kafa karıştırıcı olabiliyor ama her zaman bu bahis açıldığı zaman en azından bu iki ismi e, böyle severek telaffuz ediyorum tamamen buralı olan e, sadece buradaki şartlarda yetişebilecek e, kadar güzel şeyler üretmiş kişiler. Yani ben e, yaptığımız herhangi bir serginin o kalibrede olduğunu e, iddia edecek değilim ama bir taraftan da sanki uğraşırsak sadece buraya mahsus müthiş bir güzellik elde edebilirmişiz gibi de bir hayalperestliğim var. E, o yüzden de evet de hala bir yerelliği e, korumak için uğraşacağız. Alors, Tankout, et toi, tu travailles euh, plutôt avec des artistes d'Istanbul. Est-ce qu'il euh, y a aussi un projet de, travailler avec des artistes euh, internationaux Est-ce que tu pourrais représenter un petit peu la galerie et puis aussi relocaliser où elle se trouve donc, effectivement, la galerie s'appelle Octam Aykut, c'est juste à côté de la tour de Galata. Et c'est une galerie qui, est partie d'un projet un peu intime, finalement. une intimité euh, avec les gens euh, avec lesquels vous travaillez, mais aussi une intimité sur euh, la relation avec la ville. Istanbul est une ville difficile, et une ville qui pourtant aussi a, de grandes qualités. Et c'est un peu cette beauté-là que vous voulez préserver, essayer de faire ressortir. et, c'est, je pense, une grande source de richesse. Ee, peki Tankut şu an sergideki e, şeyi sorsak sana, eserleri sorsak hangi sanatçıyı görebiliriz şu an gitsek galeriye diye? Şu an galeride Özgür Demirci'nin ithaf edilmiş sergisini görebilirsiniz. Özgür bugün üçüncü kişisel sergisi bu. Ee, otobiyografisinden çok fazla yola çıkarak, kendi babasıyla olan ilişkisinden yola çıkarak e, oluşturduğu bir e, sergi ve ee, yani hem video hem fotoğraf e, işler hem de enstelasyon e, var. Hmm, o da oldukça az önceki söylediğimiz gibi o bir e, çok intim bir hmm, ilişkiler ağına işaret eden bir sergi oldu. Zaten sizin yani galeri de oldukça intim böyle yani oldukça yakın evet, hissediyorsun tabii, tabii. girdiğinde şeye eserlerle çok yakınlaşıyor insan. Dolayısıyla o da çok ilginç olacağı benziyor. Teşekkürler. Donc si, euh, si on demandait à Tankout ce qui, euh, ce qui est chez, chez, lui en ce moment, ce qu'on peut trouver, et donc il nous répondrait, euh, on trouve Özgür Demirci qui présente une exposition sur la, sur la relation qu'il a eue avec son père, qu'il a avec son père. Et encore une fois, on, retrouve cette intimité que la galerie souhaite préserver. <laughs> O zaman son çok intimiteden konuşmuşken son soruyu <laughs> soracağım yine çok <laughs> intim olacak. Yok o kadar da aklınızdan şey geçen gibi bir şey değil de. Ne bak, <laughs> yani bir sanat eserini seçerken aslında ya da bir sergiyi hmm. seçerken e, bunun ne kadarı ticari ne kadarı gerçekten çok yakın hissettiğin için kalbinden geçtiği için. En son tutamayacağım. Çok merak ediyorum. Pekala. Aslında yani bütün cevapları verirken belki de ilk baştan düşmemiz gereken not benim hani hala oldukça genç ve bu işin olursa olsun acemisi olduğumdu. O yüzden de bu konuda böyle çok kesin ve büyük bir yargıda bulunmak istemem ki ister istemez konuşurken bazen e, yani kesin yargılarda bulunmuşumdur. E, e, açıkçası tabii ki e, bazı eserleri bazı sanatçılara karşı farklı bir yakınlık, farklı bir tutku, e, çok daha özel bir sahiplenme hissedebiliyorum. E, fakat mes yani bu hisse daima sahip çıkmam ve sadık kalmam gerekiyorsa da e, elbette e, bir taraftan da e, bir yani aynı zamanda çok fazla siyaset içeren bir iş yapıyorum. E, bir takım insan ilişkileri idare ediyorum ve bunun için de evet yani e, oldukça politik olmak gerekiyor. E, o nedenle de e, bazen her zaman o yakınlığı hissetmediğim eserlere de e, sanki eş, yani sanki aynı e, hissiyatı duyuyormuşum gibi davranabiliyorum maalesef. Ah, merci Tintecoute. On a beaucoup parlé donc d'intimité euh, aujourd'hui. Les <laughs> conversations devenaient très chaudes. Alors, <laughs> pour calmer un peu vos, vos émotions, on, voudrait savoir en fait quand, quand euh, quand les, les, galeristes choisissent une exposition, euh, quelle est la part de business, quelle est la part d'émotion euh, dans tout ça Et là. <laughs> Et là, c'était euh, bien délicat, une langue euh, parfaitement euh, maîtrisée. Il nous dit qu'effectivement, il est, jeune et ambitieux et que pour cette raison-là. Il souhaite donner autant que faire se peut la place aux artistes qu'il veut défendre, aux artistes pour lesquels il est prêt à se battre, et que de notre côté, il faut aussi pouvoir manger et, et, et il est obligé de faire un peu la place aux artistes pour lesquels il se sent moins engagé. Evet. Tankut katıldığın için programımıza çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş <laughs> olsun. Büyük mutluluk. Ee, şimdi aslında daha önce anons ettiğimiz gibi Charlie Hebdo'nun çizerlerinden Jülle geçtiğimiz haftalarda yaptığımız röportajın tatlı kısmını Charlie Hebdo'yu selamlamak için tekrar yayınlıyoruz. Comme on a annoncé euh, en début d'émission, on vous resserre le dessert euh, qu'on avait eu euh, lorsqu'on avait accueilli Jules et en hommage un peu à ce qui s'est passé pour Charlie Hebdo. Bonjour, aujourd'hui, puisque nous avons reçu Jules, un dessinateur et auteur de bande <laughs> dessinée, je me suis dit que pour une fois, je n'allais pas vous parler de livres anciens et de bibliothèques à visiter. Pour être en lien avec l'invité d'aujourd'hui, je vais moi aussi m'intéresser à la bande dessinée et vous raconter quelques-unes de celles qui ont pour décor ou pour sujet la Turquie ou plus particulièrement Istanbul. Ce thème a d'ailleurs très bien été abordé lors d'une exposition en 2012 à l'Institut français d'Istanbul et cette exposition s'appelait Istanbul et la Turquie dans la bande dessinée franco-belge. Je précise euh, que la commissaire d'exposition était Sabine Buchmann, que beaucoup d'entre nous connaissent à travers son blog passionnant Couleurs d'Istanbul. Je vais commencer euh, par une bande dessinée à laquelle Sabine justement a consacré un article. Et cette BD nous parle de la Cappadoce, cette magnifique région située au cœur de l'Anatolie. Il s'agit du tome 5 du Scorpion, intitulé La Vallée Sacrée, de Stéphane Desberg et d'Enrico Marini, paru en 2004. C'est une histoire d'aventure qui se déroule au XIIIe siècle, où l'on va suivre le héros surnommé le Scorpion, d'Istanbul jusqu'en Cappadoce à la recherche d'une croix qui assure à celui qui la possède l'accès au trésor des Templiers. Les dessins ont beaucoup plu et l'univers de la Cappadoce est vraiment bien représenté. Ceux qui ne la connaissent pas rêveront d'y aller après avoir lu la BD et ceux qui l'ont déjà visitée pourront avec plaisir y projeter l'histoire du scorpion. Une autre bande dessinée nous parle euh, de la Cappadoce. Il s'agit du tome 5 de La Rose écarlate euh, de Patricia Lifung, paru en 2009. On va donc y suivre les héros Mo et Guilhem qui embarquent depuis Venise jusqu'à Istanbul et qui poursuivront leurs aventures jusqu'en Cappadoce. On peut également accompagner le héros Vasco à Istanbul cette fois dans la bande dessinée de Gilles Chaillet intitulée La Byzantine. Il s'agit du troisième tome, paru en 84. Et puis la BD de Isabelle Botian et Sylvain Limousy, Le Prétexte, paru en 2010, se passe également en partie à Istanbul et l'on suit le héros Marc euh, dans Istanbul. <laughs> Et je passe de cette bande dessinée très contemporaine à une plus ancienne en terminant avec Bécassine chez les Turcs de Coméry et Joseph Pinchon, paru en 1919. Cette euh, bande dessinée euh, se présentent sous la forme de petites histoires. Elles sont assez caricaturales au sujet des Turcs et de la Turquie, puisqu'elles s'attachent surtout à montrer le costume turc et les traditions d'alors. Et c'est assez drôle de s'y plonger en se mettant dans la peau d'un lecteur du début du XXe siècle, à condition toutefois de prendre un peu de recul. Je vous remercie et je vous retrouve dans 15 jours pour une prochaine chronique littéraire. Merci beaucoup Marie pour cette chronique, mais je crois que Jules a deux autres références euh, dont il souhaite parler. Alors, il me semble qu'il y a une bande dessinée adaptée du livre de Pierre Lotti, Aïzadeh, en fait, qui se passe aussi à Istanbul, qui est une assez belle adaptation graphique. Et sinon, je pense aussi à Gwen de Bonneval, qui est un jeune dessinateur chez Dargo, qui a écrit en fait la vie de son aïeul, qui était, euh, qui s'était converti à l'islam et qui s'était installé à la cour ottomane et qui est un contemporain de Casanova, qui a reçu Casanova d'ailleurs, qui, qui, est cité dans ses mémoires. Et il y a une série de livres euh, dont j'oublie strictement le titre, mais Gwen de Bonneval retrouve ça facilement et qui sont vraiment très très chouettes, qui se passent Euh, quasiment exclusivement à İstanbul. C'est noté, merci. E, bu akşamki tatlımız aslında çok renkli oldu. Dolayısıyla e, Mari bize tatlı olarak kısaca Türkiye'deki e, pardon Türkiye'yi anlatan Fransız çizgi romanlarından söz etti. E, bunda özellikle e, Fransız ve Belçika çizgi romanlarında İstanbul ve Türkiye sergisinin e, özel yapımcısı olan diyelim kuratörü olan Sabine Büşman'ın e, önerileri üzerine seçtiği e, çizgi romanlardan söz etti. Onun arkasından da Jules bize aslında bu çizgi romanların dışında daha farklı çizgi romanlar da var. Özellikle Pierre Loti'nin e, romanından uyarlanmış Azizade ve Kazanova'nın dönemdaşı ama Osmanlı Sarayı'nda yaşayan birinin hikayesini anlatan çizgi romanında Fransızca ama Türkiye'yi tanımak isteyenler için oldukça ilginç olabileceğini söyledi. Evet, e, geçtiğimiz haftalarda Charlie Hebdo'nun çizerlerinden Jül'le beraber yaptığımız e, röportajda dinlediğimiz tatlı kısmını Charlie Hebdo'yu selamlamak için tekrar dinledik. Önümüzdeki hafta görüşene kadar, şimdi iki hafta sonra görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Merci. Nous avons écouté encore une fois euh, cet extrait de euh, l'émission qu'on a faite avec euh, Jules en hommage à Charlie Hebdo. Et, pour l'instant, on vous souhaite <laughs> une bonne soirée. Et tant de à écoute, merci encore d'avoir été parmi nous ce soir. De rien. Et bonsoir Gokshan, bonsoir à vous. Merci et à bientôt.